Aventura berri bat, abiatzeko pres da Maiur Alfaro Soliter du Figaro deitu estropada igandean abiatuko da Le Havre iritik, lau eta pas osatua, Inglaterra egualdetik pasa, Bretainiatik, Galizia eta Charant Vande aldean ere bukatzeko bakrik egiten den lasterketa amar bat egunez, guti gora bera, eh, tepenitzen du, bistanena gurekin dugu, Amaiur Alfaro egunon? Bai, egunon... Ama, jur, pausa luze baten ondutik, itxasontzi lasterketa desafioetan sartzeko prest, berriz, nola senditzen zira, igandeko abiatzea intzin? Bai, be, ongi, eh, dena prestatzen ari, hor, azken uh, gauzak uh, prestatzen, ez da egia da proiektu gau askiberant uh, abiatu dela, eta orduan uh, pixka bat tarrapatan uh, aigira prest Uh berant, zer gana idu? Eben eh, nahi eh, astapenean eh, proiektua zen la du rom egitea. Mm. Eta azkenean, uh, errazuen gatik ezin izan dut egin, eta nola figarro bi berantzia endaian ginuen. Uh, azken momentuko erabak izan da, joan, uh, ideia e maiatzean etorri da, eta gero sigurtatu dut, ba, ekaina ondarean. Abai. Ah, Usaian, olako lasterketa bat eh, lehenagotik prestatzen da ez? Abai, ah, gero, <laughs> ze kondizotan egin nahi den, eh, sigur hor maila izi gari eh, gora dela, hor diren marinero berenak, marinero berenak, uh, ebe urtu oso entrenatzen dira, eta urtako pagatu albira, eta egia da hor, benik amater uh, egin ondara urten uh, Hogeita ma sei uh, eh, ziste, beraz, uh, aurten, itxasontzia saiatzeko ere parada duzue, haste untan, prolog deitzen den lasterketa tipi horrek ilan, ordon, nola duzu itxasontzi hori? Ba, ez gaizki egen dugu, zenta mm, nire buru ahitu dut, prolog hortan ere, nora ez ginen txobera prest azkenak ateagira portutik, eta... Eta, bo, be, alde honera joan naiz, astapenetik, eta ba, ez da gaizki pasatu. Ez dakit bukatu da, mainan, baut uste, amabos telenetan nintzela. Hori da, amabos garen iduriz. Untsa da? No, ba, be, bala. Horten, amabos garen eh, prologoan, uh, zerbait erran nahi du, igande anabiatzen den uh, eh, soliter figaro Ba, egia erran, ez du jauz erran nahi. Baina, egia da, moralaren zat uh, ona dela. Zenta hor nire gibian eh, bukatu duten hainitz uh, eh, biziki maila gorako jendea dela eta orduan ba, dugu hor dut presiorik bat emaiten nire buruari nire burua da nitaz kontenitza eta izaitea sentimendu bat uh, nuen guzie eman dudala zubite hori untan. Mm. Eta itxasontziaren aldetik, uh, ze itxasontzi mota da, nundik uh, eh, eldu da, espikatzen dira? Eh, Ebe, joan, be, bi deitzen den berantziak dira, denek berantzi molde bereko ditugu, eh, monotipia da, eta gero bo, egia da, barkurekin egin dituela, e, 2000 meka, 2000 ama bi eta 2000 ama iruko sasoina, Eta gero saldu behar izan nuen, eta behitze laulagunekin berriz erosik nuen uh, eh, hori, eta endaian da geroztik, eta horri biltzen gira eguneko atzaldiak egiten eh, horrekin. Uh, eta joan uh, horrek egindu, hemen aizela ez banun ber uh, ezin izango nuen parte hartu. Mm. Olako berantzi batek, ideia batuk aiteko, ze, ze balio du guti gura bera? Eben, egozu, egia da berantzi horiek direla lehiaketak iteko, 2002-an aterazidan, eh, figarro bat, zen mila behatzen tera erogeita maikatik, 2000 biarte, bi arte, eta orai, bi eh, irutik, bi mila eh, emezortzia edo mila emezortzia arte da figaro bi, beraz azken sasoina da, tortako ere parte hartu dut, eta mm. egia da, nik edo xenularik, uh, eh, zela, uh, à ba, peu près c'est 1000 euros bai euh, nola sosuina eta kurtsakorekin finitzen diren berroita marmiletan euh, eskuratzen dira. E, bai, bai, zaharkitoa da azkenean. Zenta mm. ongi ulertu dut ondoko urtean itxasontzi berri batzu izango dira ez? Hori da, Figaro iru, oha, mm. segitzen du numeroak, mm. aintzina. Itxasontzi hortan beraz ondoko um, amarr egunak, zonbat eh, espedo duzu pasatzea itxasontzi hortan? Eh? Habe, ah, gehiago, gehiago. Ba, igandean abiatzen da, eta bukatuko da irailaren uh, ah, amalauan uh, ah, gutxi gara bera. Ah, dira, eh, lau etapa. Eta joan, aldi oro da, iruzpa egun itxasoan, eta bizpeiru egun pausa, uh, eh, bukera arte. Ah, dos, dos. pausatzeko momentuak ere badituz, horren, nola Azkenean nola antolatzen da olako ateraldi bat, eh, lau etapa dira, nola kalkulatzen duzu, lasterketa pentsatzen dut kalkulatzen duzula, nondik partitu, zebide hartu, nola antolatzen zira hor? Bai, bo, lehinik egia da, lan handiena da, eh, igandean hor uh, izaitea pa do abiatzean, ez da ino ez da hemen kontrolak egiten dizkigute, eta bo, material pixka zaltak beldurrak izan ditugu ere. Joan egia da hor, eh, ari girela, azken prestaketetan, ustut, eh, ustila arte, biak arte, edo gauk arte, eh, ebe azken prestaketak iten, eta gero guaxean ez pixka bat uh, meteoa ikusten, kuranteak, eta bo bidea ezagutzen dugu, joan, irenun ere estrategia horren arabera. gero egia da, baudara lagun bat, Normandiakoa Normandiakoa, Xergurrekoa, benan Bretañan bizena, Kristofeleba, Hele ba, berakin ere ditu lehiaketak eta laguntza ikaragarria egiten daut eh, prestaketa lanetan, biziki ditua da eh, ba, prestaketetan. Eta joan bigira hor, eh, jotasu dena egiten abiatzea egiteko eta bezki ere gero strategia itxasuan izaiteko. Eh, mm, zenta hor, uh, intzinetik prestatzen duzu bidea, idazten duzu, uh, eh, zari ba, duzu kaier ba, bat? gaur egun egia da mm, material informatika onak ditugula. Beraz, baitugu uh, itxasoko logiziel berezi batzu, nun uh, gure bilbidea markatzen dugun uh, itxasma horietan, uh, ordinadorean, eta gero gure barkoa ikusten da hor, ibiltzen kuranteak ere markatu olbira barnean, eta gero beha izaren arabera eh, nola itzulikoen eh, opzioak hartzen dira eh, eskuin ezker, <clears throat> eta gero bera, ibilidea sigitu behar da burra mm. Baina nahiz eta logizielak kan, ez duzu denek berbidea autatzen, pentsatzen dut? Ez, ez hori da, bakotxak du bere autua, kurantearen arabera, meteoren arabera, uh, norberaren uh, einaren arabera ere, egidunera autuak batzutan eta mm, hola bakutsak egiten du bere bere estrategia gero segur bai bai pentsatzen badela mailak edo badirela estrategietan ere uh, arriskuak edo arrisku gehiago hartzea edo gutxi hori da hori da e, batzutan itxiten dugu aizeitzultzea eskuin uh, eman iparaldeko da artuko du ipar ekialdeko aizea zubazoaz eh, toki bat eda, eta iparalde ekialdeko izez bada heldu, bezu estrategia porrat. Ere heldu bada, bizikiongi, horan, eh, batzutan, eh, iru urdu berantago heldu da, eta berantegi da, batzutan lentsago, horan, hor da, dena ongi ikusi behar, pixka bat literatura, literatura bezala da, irakurketa, inberda, behinan, e, naturalen irakurketa, lainoen arabera, presioaren arabera, eta aurrez uh, iragarki meteo iragarkien eh, arabera. Bai, eta horren arabera autuak egin eta hori ez da erresa izan behar ez? Ez, be, bera, ez da zientzia zuzen bat, eh, meteoa, beraz, gero esegur, espientzia hundia duenak, uh, uh, gehiago lortuko du, uh, estek baino, eta eta hori da jokoa. bai. <laughs> Eta, Bo esperientzia ipatzen duzu, baina uh, du Figaro hortan esperientzia bat baduzu, ala ere ez talen aldia egiten duzula? Bai, bai, bai, zazpigaren aldia, eta, bon, bakit zer den, deia ez da kurtsa ez ezagun bat, niretzat, ontzia ere ongi ezagutzen dut, mm. gero egia da, nire lehen Figaroak zirela 2000 bat eta 2000 bost arte hortan, inuen itzultze tiki bat 2000 mairuan, eta hor bila bezortzian, beraz egia da, hor a, maila onditu dela ere, eta baina bai, e, ezagutzen dut, eta horrek e, lasaitzen eta sigertasun pixka bat e, emaiten dut. Horren mm. zerk e, berriz motivatu zaitu, azkenean, berriz hartzen? hori da, badut proiektu potoro bat, deia ipatu izan dudana, zen Van de Globe egitea, mm. eta, bo, mailako irugiltzen berriza egin, eta hor, zailtasun handiak eh, atxumaiten ditut, eta hor, motibatu nagoena da, dara bosturpe duela kurtsarik egin, ora? beraz, eh, pixka bat, falta handia senetzen duen ere baitan, eta bigarren motibatzio handiena zen, eh, barkoa banuela, eta azken urtea zela barko horrekin. Beraz, uh, aukekundu txiki-txiki batekin, nire azken aukera zen olako kurtsa bat egitea, kondizio hauetan, eta horrek eh, bultzatu nahu uh, eh, erabaki hau hartzen azke momentuan. Mm. Uh, Aipatzen usurik aurrik ondu tiki-tikia, zer egan nahi du, uh, zenbat diru behar litaike uh, solider, Be, solider figarren parte hartzeko? budjeta hori da bat duten uh, marinearen budjetak, uh, bautuzte berreuntabroita mar mila eurokoak diren, mm eta eta ni goa ama ama irumila euro lortu ditugu uh, beraz hor baliatzen <laughs> naiz laguntzaileak uh, eskertzeko, eh, da lehen laguntzailea dela nautika bera eskola, eh, nire bera eskola, ez da parte hain zartu du uh, eh, barkoaren postaketan, eta gero uh, bat Eh, santza uh, ere, eta mm, beste bara, pertsona batzuen ezagutzak uh, egin du uh, eh, ere ikidutera Euskal Ozean Lab uh, elkarte bat, pixka bat itxasoaren uh, babes, ari den elkartea, eta prosatu diatea hoien marinela izaitea, eta nahi dutera, nahi dutera bili uh, itxasabaleko lehiak eta uh, itxasoa eta bo, planeta ere uh, zaintzeko uh, propaganda egiteko uh, publiko handiari zer. Mm. Ordan, zu, zu bozera maile bezala apiskatarituko zira, ordan, Bai, zenta apiskat, uh, mintzatu nahi zaigien duiekin, uh, Van de Globeko proiektu apiskat hori lotua zen, zenta egin eun ez eun eh, energia berriztagarriekin, eta ge, eta ordan apiskabalotzen zen haien uh, proiektuarekin, Eta horban azkenean, eh, horri uh, esker ere, uh, eh, uh, eh, beparte hartzen ari zandutzen, horiek elkarte horrek, eh, uh, mesen delako laguntzaileak bildu ditu, mm. eta budjeta horien bidez lortu dugu. Mm. Odan, eh, pixka bat txalatu duzu hor, eh, desafio handi baten bidea hartzen ari zarela, alare, Maior Alfaro, uh, Van de Globe bimila eta hogeirako, Transat ere Jacques Vabre ondoko urterako, uh, bon, munduaren itzulia bakarrik lehen aldikot segiteko prest zira, beraz, bimila eta emezortzi? Bai, hori, bada, bost urte erabaki hartu nuela, hane baitan, hor, solitari gero, deia, zen gauza txipia hori, eta bo, geroztik ez dut amore maiten, mm. eta horrean eh, nire pentsamoldeak zentzu oztarat eh, doaz, eta, eta horra ikusiko geroak zer duen. Gero, segur, eh, jendea sentzibietu egin bada, gure Euskal Ozean Lab elkarte hortan, eh? gure gunea da EOL, hori uh, Euskal Ozean Laben uh, lehen itzak, eol.eus, Eta berne neortan, ebe edo zein pertsonak edo enpresak parte hartzen du eh, laguntzeko eh, proiektu hau eh, ebe egiaztatzen. Mm, ados. Eta, mm, ba, ipatu dugu pixkat dirua, baina bada ere gizakostua, nola fisikoki prestatzen zira, ba, lehenik, haste buru untan abiatzen den soliter du figarroren zate? Behor, hor, ba, egia erran, ez dut gauza bezia dirikiten. Uh, entxatu naiz uh, itxasuan ibiltzen pixka bat, ez nizenit uh, ibiliara ere. Baina hor, egia da mentalak hainitziten duela, eta gero be adaptatuko dut nire nabigatze mailan, nire uh, fisikari ere. Baina borrek ez nau beldurtzen, gero bada beste uh, renduguak potolo bat kudeatzeko ere da loa eta janaria eta hori eh, behar dut ongi-ongi kudeatu um, burraino ere maiteko, zenta egia da ez dauzu soberak horri gero uh, uh, nekezia sartzen dela, luziditatea galtzen duzula eta hor zuzokeriak egiten direla. Mhm. Beraz hor uh, argidan eretzat, uh, be, um, eko da nire estrategia ona eta kasu eginez nire buruari, loari, janariari eta fisikoari eta horrek inen du nire bidea, eta ikusiko dugu eh, zer emanen duen uh, zoite bukaeran. Mm -hmm. zonbat horren loiten dituzu egunero? Horan ez dugu, ez horren horrenka konatzen, haititugu goi minutako siestak. Uh Eta horan hor mehatzen ditut, uh, amak bat aldiz goi minuta edo pixka gehiago edo gutxiago depenitzen du uh, uh, norasen ditzen aizen eta behori uh, eh, nahi behuzu hori minutako sistak ititugu zenta eh, bada marinel kodigo internazional bat normalki txasantzi bat zentziarik beti behar da norbait zubi gainean begiratzeko ea beste barkurik baden e, da une vei eta uh, derogazio batzu uh, lortzen dira olako lehiaketetan bada jakin minutaz batzuk eh, ez behuzun eh, itxasuntzirik inguruan, ogoi minutaz, merkatarontzi bat zure entzinean izaitan aldera. Hori da ahazuina, ogoi minutako sitakitea, beti ateatzeko uh, eh, kanporat ikusteko beste barkurik baren gure inguruan, eta horaz ziklo batzuiten dira ogoi minutakoak. Mm. Eta bande globa ipatzen baiki nuen, hor, eh, ikusirik beste maila bateko lasterketa dela, eh, bi iru hilabete irautena alduen bakar dadeko uh, lasterketa da, hor nola, nola egiten da? Ogei minutu ere? Uh... Ba, ebo gero egia da, trafikoa den tokian, hori berda zehazki respetatu. Bai, Gero segur eh, badira gune batzu eh, munduan eh, trafiko izigari guti dela edo bat ez, Eta horan tokioetan ditzen ditugu siesta handisagoak bai. Ba, beharik. Eta berdin bukatzeko beti Van de ilan eta bon, asteuntan ere abiatzen duzunarekin, bakardadearena, e, mentalki nola prestatzen zira, ez dautzu beldurik sortzen bakardadeak? Be, egia erran, <clears throat> ez da gauza erresa. Eh, hori, uh, bon, bizi izan dut eta initzikasi dut uh, be, bibila garen urte asira horietan. Uh, ikasten da. Uh, gauza e, ona dena da molde hortan ibiltzen ere norbea Eh, ongi ezagutzen dela gero, uh, zure reakzioak uh, emozio ezberdinen aurrean uh, dituzu, eta hor uh, badut esperientzia txiki bat ala ere, baina egia da, uh, pasaia zailak uh, bizizan hori ikasteko, eta, eta bon, egia da, orai gero bandegro uh, moduko bat, oino beste maila bateko bakarlade bat dela, joan ebe hor ere beste espintzia bat bizituko dut. Egia da, ez, e, men orai ez du dara beldurrik urtaz, egia da, gero egia, e, gizakia da nola giren, eh, beste hainit jendek bezala, beste espintzia hainit ez berdin bezala, somataliz ez dugu erran gure buruari momentu gugorretan, azken aldean ez dut gehiago egingo, zentaso sufritu dut, eta eltzean gero ebe anzten dira momentu horiek eta berriz presgira eh, joitea, eta hori da ahigahia gizaki baten eh, eh, baitan. Mm. Hori pentsatzen mendizaleak, erreberrez, eta itunutenak, bizitzen bizten dituzorako edo edo zein momentutan, edo edo zein uh, bizi, uh, bizi ezberdinetan. Mm. dakit gertatu zaizun zuri, uh, izigarriko moskoro bat hartuta, bia egunan izigarriko buruko mina, errandu zu ez dut gehiago eginen hori, eta ebe berriz abiatzen gira oktarata. Bai, memoria arazoak baititugu berdin? Ah, bai, hori da, ah, hori da. Ah, oso azkarra gizaki adaptatzeko eta anzteko momentu horrak eta berriz presio iteko. Bai, obe azkenean, zure buruak udeatzeko gogoarekin zira berriz eh, olako borroka hortan, zenta bada alde hortatik ere. Ba, bai, hori sigur, eh, hor, momentu txarretaz mintzatu gira, baina gero momentu on handiak ere badira, uh, eh, sensazio handiko uh, ibilbideak, aizein izdearik, spiarekin, uh, eh, adrenalia hainitz sartzen da, eta horrek emaiten du ere berri joiteko gogoa, mm. izurdeak zure inguruan ari dira ikigerika, eta bo badira momentu egiazki goxoak, uh, gaua e, izarrez betea erarik uh, eh, iduriduan eh, barnean zirela antxu eta bo badira egia momentu oso goxoak eta horrek ere maiten du kogua berri joiteko eta horrek ere antz arazten du uh, momentu gogorak. Borrani gandean, agian beraz eh, zure eh, abiatzea segituko dugu, amaiur alfaro solitair du figaro abiatzen da lehavre iritik eta ondotik beraz, eh, ebe ireila erditzu arte guti gora bera, itxasun gaindi ibiliko zira, ebe hor biletik segituko zaitugu, betxatzen badetuzu manerak eh, hagemanetan uh, sartzeko, uh, kontaktuan, eh, lasterketa denboran, eta... Bai, beguk ebo egia da elkar, Euskal Ozean Laba elkartearekin, ekipa ekipatxikia dugula, beraz alduguna inen dugu. gero egia da etapetan hagemanetan izaten algirela, Eta gero, eh, badakit, uh, antolakuntzarekin eh, sartzen uh, bazaizte uh, ahemanetan, hor batzu itxasoan, eta itxaso angierarik haien bidez zerbait egiten da. Ados. Bon, ebe segituko dugu, meintzat emendik Euskal Herritik, Amaiur Alfaro bideon, eta eta ikusiko gira beraz itzultzerakoan, ea bilantxo bat egiteko. Bon, idusker. <laughs> Izan do.